Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 21-ն է, տարվա 111-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ մեր թվարկությունից առաջ 753 թվականին Ռոմուլոսը եւ Ռեմոսը հիմնադրեցին Հռոմ քաղաքը։ Հռոմը գտնվում է իտալական թերակղզու արևմտյան հատվածում, Լացեոյի շրջանում Տիբեր գետի ափին։ Հռոմում է գտնվում Վատիկան քաղաք պետությունը, միակ պետությունը, որը գտնվում է քաղաքի սահմաններում։ Այս պատճառով է, որ Հռոմը հաճախ համարվում է երկու պետությունների մայրաքաղաք։ Քաղաքն ունի ավելի քան 2500 տարվա պատմություն։ Չնայած ըստ դիցաբանության Հռոմի հիմնադրումը թվագրվում է ընդամենը մեր թվարկությունից առաջ 753 թվականին, այդ տարածքը բնակեցված է եղել շատ ավելի առաջ, դարձնելով այն ամենահին մշտապես բնակեցված տարածքը Եվրոպայում։ Քաղաքի սկզբնական բնակչությունը ծագել է լատիններից, էտրուսկներից եւ սաբինացիներից։ Արդյունքում քաղաքն ըստ հերթականության դարձել է Հռոմի թագավորության, Հռոմի հանրապետության եւ հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքը եւ համարվում է արևմտյան քաղաքակրթության ծնդավայրերից մեկը, երբեմն նաեւ առաջին մետրոպոլիսը։ Այն կոչվում է նաեւ Ռոմայայի Տերնա, հավերժական քաղաք եւ Կապուտ Մունդի, աշխարհի մայրաքաղաք։ 2014 թվականին այն համարվել է 14-րդ ամենահաճախ այցելվող քաղաք աշխարհում երրորդ ամենաշատ այցելվողը Եվրոպական միությունում եւ ամենահանրաճանաչ տուրիստական վայրը Իտալիայում։ Նրա պատմական կենտրոնը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է համաշխարհային մշակութային ժառանգություն։ Հուշարձաններն ու թանգարանները, ինչպիսիք են Վատիկանի թանգարաններն ու Կոլիզեյը, աշխարհի ամենահաճախ այցելվող տուրիստական վայրերից են, որոնք ընդունում են միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ ամեն տարի։ Հռոմում են անցկացվել 1960 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը եւ այնտեղ է գտնվում ՄԱԿ-ի սննդի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը։ 1863 թվականին Բահայի Հյավատի հիմնադիր Բահաուլան Բաղդադի մոտակայքում գտնվող Ռիզվան այգում հրճակեց նոր համաշխարհային կրոնի ստեղծման մասին։ 1963 թվականին առաջին անգամ ընտրվել է Արթարության համաշխարային տունը ամենաերիտասարդ համաշխարային կրոնի Բահայի հավատի ղեկավար մարմինը։ 2019 թվականին Վլադիմիր Զելենսկին հաղթում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում։ Այսօրը ծնվել են 1729 թվականին Ռուսաստանի կայսրուհի Եկատերինա II-ը, 1816 թվականին անգլացի Վիպասան եւ բանաստեղծուհի Շարլոտ Բրոնտեն, 1828 թվականին ֆրանսիացի փիլիսոփա գրող Գեղագետ Հիպոլիտ Ադոլֆ Տենը, 1866 թվականին հայ մանկավարժ, թարգմանիչ, լրագրող Ջալալ Տեր Գրիգորյանը, 1894 թվականին դերասան, ռեժիսոր Յուլի Յուրովսկին, 1915 թվականին ամերիկացի դերասան, գրող եւ նկարիչ Էնթոնի Քուինը, 1926 թվականին Մեծ Բրիտանիայի իշխող թակուհի Ելիզաբետ II-ը։ Նա հանդիսանում է ազգերի բրիտանական համագործակցության 15 երկրների թակուհի, անգլիական եկեղեցու գլուխ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի գերագույն հրամանատար գնդապետ 1953 թվականի մայիսի 29-ից առ 1961 թվականի մայիսի 31-ը հարավային Աֆրիկայի թագուհին էր։ Նա սերում է Վինդզորների դինաստիայից, գահե բարձրացել 1952 թվականի փետրվարի 6-ին, թագադրվել է 1953 թվականի հունիսի 2-ին հոր Ջորջ 6-րդ թագավորի մահից հետո։ Ամենաերկար գահակալող միապետն է Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ։ 2015 թվականի հունվարի 24-ից հանդիսանում է աշխարհում ամենաերկար գործող միապետը Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Աբդուլլահ իբն Աբդուլազիզ Ալ-Սաուդի մահից հետո 1941 թվականին ծնվել են եղանակարիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանը 1948 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Վալմարը 1965 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը։ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ Կրպեյանը 1990 թվականի սեպտեմբերից մինչև 1991 թվականի մայիս ամիսը եղել է Գետաշեն Մարտունաշեն ենթաշրջանի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատարը։ Թաթուլ Կրպեյանը զոհվել է 1991 թվականի ապրիլի 30-ին Գետաշենում բանակցությունների ժամանակ։ Նույն օրը Գետաշենում բանակցությունների ժամանակ նրա հետ զոհվեցին փոխհրամանատար Արթուր Կարապետյանը եւ Հրաչ Դանիելյանը։ Տղաների զոհվելուց հետո խորթային 14 պատանդ զինվորականները փոխանակվել են օմոնականների կողմից պատանդ վերցված 27 հայ բնակիչների հետ։ Թաթուլը հաճախ էր կրկնում, որ Գետաշենը կդատարկվի միայն իր դիակի վրայով։ Վերջին անգամ Երևանում գտնված ժամանակ Թաթուլը ասել է բառացիորեն հետևյալը. «Գիտեմ, որ Երևան այլևս չեմ գա, ինձ կբերեն»։ Այսօր ապրիլի 21-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 254 օր։